Јас э, <clears throat> размислував деновиве за, како што реков на самата библиска полка, за Христовите чуда направени во сабота. Самата библиска полка некако, случайно или не, ги се погоди да ги спомене токму оние исцелувања кои што и онака беа наред да ги кажувам во серијата примери на исцеленијата во Библијата. Започнахме веќе, со претходните две саботи започнахме да ги проучуваме исцеленијата извршени во Новиот Завет, поточно во Евангелијата, извршени од самиот Господ Исус Христос на земјата. Нема да ги повторувам, значи, примерите кои што веќе полуката ги спомена и за кои што разговаравме, особено не Значи, примерот со исушената рака, дали е добро да се прави, дали е дозволено да се прави добро во сабота, магаринјата, ослињата и така натаму, што ако паднат во јама. Имавме вчера прилика со брат Борче, видовме една убава проповед од пастор Стивен Бор, кој што малку на почетокот се допре до оваа тема и рече за евреите, животните биле поважни од, од луѓето. Значи, <clears throat> не Господ, туку евреите гледале во животните, во овцата, во магарето, гледале пари, значи бизнес, не дека тие ги љубеле животните, од, онака, од, од љубов, па затоа сакале попрво на животното да му помогнат во сабота, отколку на човек. Туку затоа што животното носело пари, профит. Но човекот, ако не ти бил роб, Значи, ако не бил во функција на животно, <laughs> да му помогнеш во слабота, било греф. Спротивно на тоа, Господ покажува дека за него човекот е побитен од саботата. Не само што тој самиот е бит, побитен од, како Господ, туку секој човек е побитен од саботата. Само патем ќе ги споменам, ќе споменам две други а, чуда на исцеленија, извршени во сабота. Се сеќавате некаде на почетокот на Христовата мисија, Христос држи проповед во еврејската синагога во Капернаум. И што се случува? Во Капернаум, одеднаш неговото богослужение, некој му го прекинува, настанува неред. Кој е тоа што му го прекинал богослужението? Му го прекинал човек, обседнат со демон, со злодух. Многу ми се допрега како тоа го прикажуваат во филмот Исус од Назарет, односно многу ме восхити таа сцена, кога што кога првпат ја гледав. Значи, ме восхити тоа како Господ реагира на еден таков инцидент. Значи, сега, замислете се случува неред, некој почнува да се дере одеднашка, ми ја прекинува проповета, го прекинува богослужението, настанува хаос. Ние овде минатиот век сме гледале такви сцени. Вие што сте биле сведоци се сеќавате ме восхите како реагира Господ на таа ситуација. Како би реагирал, дајме да прашам прво, како би реагирал човек? Како би реагирале ние? Па, веројатно, во тогашните услови и самите евреи имале некои редари на богослужението, некои стражари, овластени од врховниот рабин, под негова команда, кои што тоа би го направиле. Иако, кога се работи за демоно обседнати, тоа било малку тешко, со такви случаеви да имате работа, затоа што, како што зборев за предходниот пример, мерите сабота со демонизираните, бесните гробари <laughs> од Гадаринската област. Ниф ниту ниту војска, ниту полиција не можела да ги скроти. Едноставно, не постоела човечка сила што можела демоно-обседнатиот да го остави под контрола. Не постоела човечка сила. Че значи, веројатно и да се обиделе тие некои еврейски стражари или чувари или редари, како што ние би ги нарекле, може би ќе имале проблем да се справат со демоно обседнатиот Интересно е, се секија пред 20 години, на еден проповедник кој што често повикуваше полиција да дојде во црква. И тоа кутриот до таму одеше што мислеше дека полицијата е таа што ќе му го обезбедува црковното ќе му ги спроведува црковните одлуки за тоа кој ќе биде на катедра, кој не да биде. <laughs> Ја бе седо кога полицајатот рече <laughs> тоа не е моја надлежност, едноставно си отиде. И дури се чудеше човекот зашто воопшто бил повикан. Христос не викнал полиција, да се изразиме така со, со денешен речник. Значи, некој влегуваше на гогата, додека тој има проповед, му го прекинува богослужението, прави неред, хаос, паника и страф кај останатите присутни и како реагира Господ. Не дава наредба да се исфрли овој, што му го прекинал богослужението, не вика полиција, туку едноставно си ја прекинува проповета, бидејќи не е таа битна, побитна од човекот. Таа е битна, но не е побитна од практичниот проблем. И се нафаќа да го решава случајот. Да го исцели. Значи, од, од хаос, од инцидент, Господ таа сабота и тоа богослужение го претвора во благослов. Да викне полиција или да може еврејските редари да го исфрлат бесниот, Како ќе останеше таа сабота во секјавањето на присутните? Во меморијата? <laughs> Лошо се разбира. Како нашата сабота, 28. јуни 1994. Но Господ ја претвора во благослов и сега, што мислите, како се секјавале присутните на таа сабота, дури и со години после тоа, дури и со децении после тоа? се секјаваат по тоа како Господ, каков благослов направил, како го исцелил овој о, млад човек, инако демон обседнат, со пења во устните. Како бил исцелен, како бил смирен, одново доведен во здрава состојба. Тоа било благослов не само за него лично, тоа било благослов за сите присутни да го видат Божијето дело, Божијата сила во акција, да, Божиот прст на дело при исцелувањето. И на вистина токму со тие зборови, што ги цитираше брат Борче, саботата е дадена за човекот, а не обратно, е смисолот, во тие зборови се наоѓа смисолот на тоа дека човекот е побитен од саботата. Јас би сакал да овој принцип го погледнеме малку на еден познат случај во Евангелијата на Христово исцелување во саботен ден, а тоа е Оној случај за кој што зборува само евангелистот Јован, исцелувањето на фатениот во бањата во Витезда. Ева избрав во оваа прилика кога ова е многу познат случај, многу често сме го обработувале во минатото, па плюс скоро две години го проучувавме посебно Евангелието според Јован, па и таму го обработувавме подетално и така во услови кога повеќето од нашите верници се одсутни, позгодно е не, овој случај сега да го повторам, а другите примери, каде што може да се научи и нешто ново, да ги кажам друг пат, каде што повеќе верници ке можат нешто да, да научат нешто ново. Но тоа не значи дека и од овој случај на исцеление нема да научиме баш ништо ново, дека ќе повториме само стари работи, затоа што во Божјата реч секогаш постои нешто ново. Секогаш во секој текст, во секој пример што го читаме, постои нешто ново. Значи, кај отвориме во Евангелието според Јован, петата глава, потоа имаше еден празник јудејски, Мнози не веруваат дека се работи повторно за Пасха, иако тука не е именувана. Лазар Милин вели се работи за сабота, бидеќи во сабота се изврши ово исцеление, но кога се вели празник, сакајќи да докаже дека и саботата е и еврејски празник. <laughs> Но точно саботата била ден на одмор за избраниот еврејскиот народ, но кога се вели празник, и самата православна црква не под празник не подразбира седмичен ден, например, вели недела и празници, значи, значи не е неделата празник, туку се мисли на годишни празници. Се мисли значи, на годишен празник и овдека, иако не се именува, а мнози наверуваат според посредните докази дека се работи за втората пасха од Христовата јавна служба во Ерусалим. И се искачи Исус во Ерусалим. Значи, евреите се искачувале, оделе на собор во Ерусалим за време на трите големи годишни празници. Или Пасха, или Педесетница, кој не можел на време за Пасха, за Педесетница, како што направил апостол Павле во една прилика во делата на апостолите. Ако пак не можел ниту на Пасха, ниту на Педесетница, таа година, таквиот евреин ќе одел во Ерусалим за есенските празници, односно поточно за празникот Сеници, после Јом Кипур. А во Иерусалим, кај овчата порта има бања, по еврейски наречена Витезда, односно Бет за та, поточно на еврейски. Што значи тоа, се Дом, Бет значи дом, нели? Дом на милоста. Интересно. Со пет тремови. Во нив мнози на болни, слепи, куци и сушени, кои очекуваат да се раздвижи водата. И сега целиот четврти стих представува една дигресија, еден додаток, овде кај е дори ставен во заграда. Мнози не се занимаваа на времето, се секјавам дури адвентичката библиска полка пред 11 години, дали овој стих е автентичен или не е, и така натаму. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по придвижувањето на водата, оздрагуваше од каква било болест да боледуваше. Овој стих е автентичен, значи, навистина го напишал апостол Јован, меѓутоа, често пати не е добро преведуван. Значи, бидеќи се работи за дигресија, стихот треба да се преведе зашто одреме навреме во бањата слегувал. Значи, Јован наведува дека такво било верувањето на луѓето, дека ангел Господов слегувал. И ја раздвижуваше водата. Од таму се случуваше на вистина некакво чудо. Ова не е лага. Мегутоа, луѓето толкувале дека тоа ангел Господов го прави. Како што денес би рекле дека ако се случува некоје чудо, дека тој, тој светец го направил чудото. Затоа луѓето биле таму собрани, сега ќе да влезат. Кој попрошки ќе влезе, ќе биде ќе оздрави. Много интересно. Карактерот на ваквото чудо, на ваквите исцеленија не одговара на господовиот карактер. Значи, ривалство, па кој прв ќе влезе, тој ќе биде исцелен. Можеме да речеме слободно, затоа што карактерот го издава ова дело, дека што и да се случувало таму, и вистинско излекување да се случувало, тоа сигурно не било од ангел Господов. Но народот верувал така. Тоа народот верувал така. Не е тоа толку битно. Библијата не ни кажа понатаму дали тоа било вистинско исцеление на тие што први влегувале во водата ќе се придвижи истата. Каква врска има придвижувањето на водата со исцелувањето пак? Дали тоа е некој вид джакузи, хидротерапија? Не верувам дека баш овие болести тука споменати се лекуваат со едноставно влегување во движечка вода или во джакузи. Тука се разбира има некоја надприродна сила, но од карактерот на делото, значи ривалство кој прв ке влезе, слободно можеме да заклучиме дека не бил во прашање Господов ангел, но Јован наведува така, за да каже дека народот така верувал. Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Какво прашање? 38 <laughs> години болен, сакаш ли да оздравиш? Зошто, зошто Господ поставува вакво прашање? Значи, токму тоа што човекот најмногу единствено што го посакувал, значи на болниот, единствено за што болниот размислува е здравието. Други проблеми нема тој. Исус му поставува прашање, сакаш ли да оздравиш? Го провоцира на некој начин. Болниот одговори, да, Господи, само нема човек што ќе ме спусти во бањата кога ќе се раздвижи водата. Додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. Бидеќи овој бил фатен. Повелесенете. Не, тој таму цело време бил. Ако читате во Копружот на вековите, се вели дека, значи, на почеток го носеле. Значи, кога виделе дека нема фајде многу-многу, после таму и го оставиле. Да, имало, значи, како што бил наслонет, да речеме, на некој столб, дори некои милостиви луѓе се решиле да му направат нешто како, како покривче, така, да му носеле храна, значи, секојаш имало некој, секојаш се наогел некој, што нешто ќе му фрли, ќе му даде. И тој така преживувал. И ноќто бил таму, бидеќи сметал дека и оние што сакале да му помогнат, сметале, тоа е најдобрата шанса да биде нонстоп таму, пако ќе се раздвижи водата, евентуално да добие шанса да влезе прв но не бил само тој. <laughs> Еден куп луѓе таму лежеа, вели, на болни, читавме во третиот стих, што нон-стоп биле таму. Сите чекаат, тоа е сега мене ме подсетува, се секавате, кога треба се случи нешто, да речеме, утре рано са бајле, а се знае дека ќе биде гужва и се ќе се чека голем ред. И некои одеа, например, некои те сгаджи, например, за за празникот на Богородица на Матка, одат уште предходниот ден на вечер одат таму, и таму цела ноќ ќе поминат за да бидат први со бајле. Значи, да. <laughs> да. или кога се чекаше на времето така за некои производи, значи од ноќе овие значи го решилот е проблем. И така се болни, и така се инвалиди, но стоп таму. Денје и ноќе бидеќи не се ни знаело однапред која ќе се раздвижи водата. Малко ќе додадам некои мисли од копожот на вековите, што Библијата тука не ги кажува. Кога го добил овој одговор од страна на болниот, пред да го прочитаме 8 стих, Елена Вајд коментира во копожот на вековите и вели Исус копнел и посакал да го исцели овој човек Но имало еден проблем, што му се наметнал во момент. Тој бил тој проблем. Проблемот било што тој ден било сабота. Се, што се? Тоа е проблем за Исус? Исус знаел, односно веднаш согледал, дека ако сега, при, особено при празник, да речеме пасхален, во, во присутство на многу народ гужва во Ерусалим, особено во присутство на многу посетители од други земји. Ако сега го направи тоа, значи, ако сега го исцели, значи, буквално го прекрши, го, го прегази еврейското правило, еврейскиот закон, тоа ќе предизвика тешки реакции. Дори размислуваше дали дали е мудро да го одложи исцелувањето. Со цел да не му се наштите на неговата мисија, да не предизвика предреме криза и така натаму, која што не би било во согласност со господовиот план. Па сепак, Исус и покрај овие грижи решил да го исцели човекот. Значи, колко е за него човекот побитен, од сите проблеми што дури значи, дури од проблемите што евентуално би му настанале во самото негово дело, неговата мисија заради ова. Многу интересно колку е директен Христовиот одговор во осмиот стих. Нема тука филозофија. Исус му рече, стани, земја постелата своја и оди си колку директно. Понекојаш господовите решенија доаѓаат многу директно. Дори неочекувано, побрзо од колку што ние мислиме, ама често пати ние луѓето не сме спремни. Понекојаш ние луѓето би сакале да се одложи малку господовото решение. Затоа што господовото решение понекојаш не затекнува, неподготвени. Премногу брзо дојде. дали за некого светот ќе заврши и Господ ќе дојде премногу брзо, <laughs> отколку што тој очекувал, дали ќе постојат такви верници? Значи, човекот му одговора, да, Господи, сакам, но нема кој да ме внесе внатре, додека, која ќе се раздвижи водата, додека јас влезам, друг влегува пред мене, И одеднаш, без да коментира за тоа, Христос му вели, стани земја постелата своја и оди си. Што ќе беше така, човекот почнуваше вака да реагира, па чекај, па како се, па, па не се раздвижила водата, па, па зарем може овака. Што ќе случи ако, ако почнуваше вака да се прашува, да се сомнева, да се, да, да си го буни умот, не може да биде исцелен. Знаете ли зашто? Еве, кога прочитаме целиот случај, а потоа малку, малку подлабоко ќе го анализирам. Деветиот стих вели, и веднаш оздраве човекот. Ја зеде постелката своја и одеше, а тој ден беше сабота. Сега не би сакал многу да се задржувам на дебатата помеѓу Христа и фарисеите во врска со саботата. Но Христос покажува и Јован потврдува дека и тука покажува дека тој е господар на саботата. Затоа јудејците еве да прочитам 17 стих вели Значи, прво ја ресте го гонија Исус, сека да го убија, зашто тоа го врше во сабота. И сега Исус што одговора? Пајте, Исус не им одговора законски. Да, ама, јас сум Господ и според мене, значи, според мене законодавецот, лекувањето е, што би рекла Олгица, оправдан исклучок. Како што рековме на полуката. Значи, тоа би бил така законски одговор. Но Исус не користи законски одговор, туку буквално како да им тера инает, им вели, мојот отец до сега работи и јас работам. Значи, Христос признава дека неговото дело е работа. А законот вели, во тој ден не врши никаква работа. И сега, како тоа? Може да образуваме деца, а не може да лекуваме? Значи, кога, кога, кога заповета ја примаме законски, тогаш бара законско толкување. Секој закон мора да се толкува. И автентично е толкувањето на законодавецот, на оние што го дал. Исус се повикува на тоа дека неговиот отец цело време работи, кога се работи за спасение на душите, затоа нема сабота, како што цело време се одмара од делата на, созд... на првобитното создавање, кога зборува во шутка за Божиот покој. Цело време се одмара од тие дела, а од тога што таму пак спротивно на тоа цело време и работи за спасението на душите, на луѓето. И сега затоа вели 18 век, затоа и деците уште повеќе сакаат да го убијат, бидејќи не само што ја нарушуваше саботата, <laughs> туку и Бога го нарекуваше свој отец, правејќи се еднаков со Бога. Да, интересно е, види како евреите убаво си свакеле дека ако си Божи син, то не значи дека си помал од Бога, <laughs> туку дека си еднаков со него. Но немале овој проблем што го има денешните <laughs> адвентишки теолози. Но тоа е друга тема. Да, Исус одговара на начин за да им покаже дека човекот е побитен. Да, ја нарушувам саботата. Да, ова, го работам ја, да. Затоа што и мојот отец работи. Се работи за спасение, се работи за душа. И знаете, после во она друга прилика која што не е исцеление, току глад, тој ги наведува примерите на Давид од Стариот Завет, па и Давид јадеше од лебовите, кога тој беше гладен и неговите другари, што не смееше никој друг да ги јаде, освен првосвещеникот, односно освен свещениците во храмот. А исто така вели, значи, и Давид прекршил некој Божи закон, затоа што е побитна човечката потреба. Значи, гладот во тој случај. Понатаму го наведе оној пример А свештениците свека, секоја сабота ја нарушуваат саботата, затоа што свештениците секоја сабота работат повеќе од другите денови. Во сабота имало повеќе работа во храмот за свештениците и повеќе работа во светилиштето пред храмот, отколку во, во било кој друг ден <laughs> во седмицата. Мегутоа, бидеќи нивното дело е свето дело, значи, светото дело, во случајов делото на спасението, што било символизирано со старозаветните обреди и служби, е побитно од секој закон. Душите се побитни од секој закон. Но, понатаму да не се занимаваме со тоа, значи со саботниот аспект, би сакал само, бидеќи така имавме малку покусо време за оваа проповед, што е добро, бидеќи добро е да се искажете се што требаше да кажете за време на пулката, особено кога сме вакало помал број. Па не, не беше потребно ни оваа проповед да биде долга. Да се вратиме на осмиот стих. Тука, ако се секјавате, кога прв пат гостуваше црквата од Вранје, кај нас пред 4 години, имав поставено пред сите верници прашање. Значи, Исус ме рече, стани, земја постолката своја и оди си. Првото прашање беше вака. Значи, имав две, две прашања поставени. Кога Господ ја дал силата за оздравување? Тогаш кога го заповедал ова, стани земја постолката своја и Одиси или тогаш кога болниот поверувал. Значи, ова беше малку збонувачко прашање и тогаш. Значи, прашањето е кога Господ ја дал силата за исцелување. Е са, пред да го одговорам ова прашање, го поставив и второто, а второто ви помага да го одговорите првото. Второто прашање е кога болниот ја примил Божјата сила? Тогаш кога Господ заповедал или тогаш кога тој поверувал? Е, уште еднаш. Прво прашање. Ке ти дам збор. Само да го повторам прашањето. Прво прашање. Првото прашање гласи, кога Господ ја дал силата за оздравување? Тогаш кога рекол, стани, Пред да поверува, точно. Значи, тогаш кога Господ рекол стани, тогаш и ја дава силата. А кога болниот ја прима, значи, Господ може да даде. Господ и денес дава еден куп дарови и благослови. Дали ги примаме ние или ќе се отидеме празни од овдека, тоа зависи од нашето срце. Но Господ дава. Замисли сега некоја сестра тука да подготвила ручек за сите нас дури пред да не обавести или да, да ни се најави, или пред да биде најавено уште од порано дека денес имаме заеднички ручек. Некоја од толку голема љубов се погрижила да направи ручек за сите нас, еве знаеки дека ќе бидеме помалку на број денес, и сега да имаме заеднички ручек. Тука. Значи, е, да речеме сестралогица, како што е сега пензионерка, направила ручек за сите нас и го донела, а ние уште не знаеме, <laughs> и дори на, искач, на излегување од тука ке ке, бидеме ке ни поканети на заеднички ручек што таа го подготвила за сите нас тука. Дали тоа е гаранција дека сите ние ќе останеме да ручеме? Не, ние може да си отидеме дома, а, па јас си планирав нешто друго, па јас на друго место сум поканет, по ова не беше најавено. Значи, ручекот што би го направила Олгица, може да остане и повеќе од половина неизеден, ако верниците не останат да јадат. Но таа трошокот веќе го направила. Таа дарот веќе го дала. Не се враќаат тие материјали и тие трошоци назад, затоа што ние нема да јадеме. Така и Господ кога ја поднел својата жртва за спасение, тој веќе ја дал. Тој веќе се испразнил. Тој веќе се осиромашил. Дали ние прифакели или не, тој веќе дал за сите да се спасат. Тој купил значи, билети за сите да отпатуваат во новиот Ерусалим. Но тоа не е гаранција дека сите ќе отидат таму. Ако некој сега ви купи за сите вас авионски билети да отидете, да речеме, ај на Хаваите, да речеме, бесплатно све, и пансион таму бесплатно, значи се, за вас се тоа бесплатно, се тоа он платил. Дали тоа значи како вие ќе отидете таму? Се разбирам не. Но трошокот е веќе направен. Билетите се веќе купени, пансионите закажани <laughs> и така натаму. Платени. Повели е сенета. Дали се уште сакаш да кажеш? Да? Стани. Кога Господ вели стани, Господ ја дава мокта. Не. Не. Тогаш, значи, има две прашања. Кога Господ ја дава од него, кога излегува силата, А и кога болниот ја прима, болниот ја прима тогаш кога поверувал. А како поверувал? Повер... Значи, со што покажува дека поверувал? Значи, не рекол да, верувам, <laughs> туку, туку што се обидел да ја исполни заповеда. Значи, со послушноста се обидел да ја исполни. Значи, пробал да стане, затоа што Господ му вели стани. Командата се труди да ја исполни, да. И тогаш се регенерира. И вели таму во Копрш на вековите, секој... Значи, важно е дека Божијата сила е дадена. Но дали ја прима... Да, да, значи, благословот се прима со вера, тогаш кога болниот поверува. Да? Да. Точно. Заповед, така. позади војска пред тебе вода. Да. Ово со самата заповед ја дава. Да. Елена Вајд вели, секоја негова заповед представува оспособување. Да. Тач, тач, да. Благодарам. Како се каже Илчо Захариев? <laughs> се тресе бидејќи Да, тоа што е до тебе, до тебе. Точно. Значи, оно што е битно да разбереме е дека секогаш иницијатор не само за спасението, не само за исцелението, воопшто на почетокот за создавањето, за било кој добар дар што доаѓа од озгора, иницијатор е самиот Господ. И тогаш кога неговото слово или заповед вели направи или тргни или стани, тој веќе ја дава силата, способноста. Тој веќе го дал дарот, но дали ние го прифакеме или останува да, да лежи дарот пред нашата врата, тоа зависи од нашата вера. Дали ќе влезе кај нас тој дар, дали ќе го добиеме тој благослов, тоа зависи од нашата вера. Интересно е, ја имам впечатлек дека на луѓе на Христовата заповед стани би реагирале онака збунето, како да станам, па, па сакат сум како да станам. Па не се движи водата. Како да станам без да влезам у водата? Едноставно би се збунили луѓето. Значи, Христос дава полесно решение од оно на што луѓето навикнале. Луѓето ќе чека да се придвижи водата, или треба да отидат до тој манастир, кај таа и таа икона, или кај таа и таа чешма. Христос дава полесно решение. Еве веднаш тука, стани, Земи апостолката и оди. И се што треба на тоа едноставно решение, Божите решение се едноставни, е вера. И тоа чиста, едноставна вера. Едноставна вера. Тука е поентата дека Господ е иницијаторот, тој веќе дава, но од тебе зависи дали тоа го примаш. Да. Добро, тука би можел, на тие зборови би можел да се надоврзам со една друга мисла од духот на прошлото во врска со Исус Навин, иако тука не се работи за исцелување, туку за освојување на Ерихон. <laughs> Вели Исус Навин направил се што е во човечка мок. Значи, војна подготовка, вежби, вештина, се, се што е во човечка мок цела војска направил да биде спремна за таа битка, а потоа, значи, е вака да го парафразирам, тој направил се што е во човечка мог, како да делото, освојувањето на Ерихон, зависи само од човечката мог, а потоа се молел на Господ, како да целото дело зависи само од Него, како да не е ништо тоа што го направиле како луѓе. Значи, ние секојаш треба да го направиме она што до нас стои. Но, да не забравиме дека најчесто Божите решенија се едноставни че Господ не бара многу од нас. Тоа што ние треба да направиме секојаш помалку од она што тој го прави. Но ние морат со нешто да покажеме вера. Како во случајот болниот, што се обидел, се потрудил да ја исполни заповеда, да стане. И со тоа покажал вера. Жива вера, делотворна вера. Јас ви повикувам оваа седмица, еве пред Очекувам дека ќе биде благословена следната сабота за мнозина од вас, што ќе присуствувате во Кавадарци, а и за мнозина кои што ќе останат тука. Но посебно очекувам да Господ направи благослов, да се коригирам, значи, посакувам. Господ да направи благослов во врска со исцелување на сестра Мимица следната сабота и ве повикувам и вас да постите и да се молите за тоа во текот на оваа седмица. Нека биде Божијата волја. Нека му е фала и слава. Амин.